aner Phēnax Aner Pēnēs nosōn kai kakos diacheimenos e yksato tois theois hekaton boas telesein e hyperisoeian auton hoide apopeiran hautou poiesasthai boulomenoi raizai tachistan auton pareskewasan kakēnos exanastas e peide ales boon e porei, steatinus hecaton plazas, epitinos pitinos bo mu catecausen e ipon. ten eugen, o daimones, hoi dece hoi, bu lomenoi auton en merei antibu colesai, onar autoe epemsan, parainuntes inuntes el zein eis ton aigialon e gar hauton heureesein atticas hilias kai hos perihares genomenos dromaios heken epiten e iona enza de laistais istais per i peson apexe kai hupauton polumenos heure drachmas hilias Hologos logos eukairos pros andra pseudologon